قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Sejid ibn el Musejeb je još za života shaba izdavao svoje fetve. Ovo je priča o Sejid ibn el Musejebu. Vladar pravovjernih Abdul Melik ibn Mervan bio je te godine čvrsto odlučio da se zaputi na hađ, posjeti Allahu u svetu kuću, obiđe dva haremi šerifa i Allahu poslaniku sallallahu alaihi veselam nazove selam. Kada je nastupio mjesec Zulkade, halifa je pripremio svoje kamila i zajedno sa probranim društvom, namjesnicima i najuglednijim članovima emevijske porodice krenuo put Hidžaza. Sa sobom je poveo i nekoliko najutjecanijih ljudi na kormilu države i neke od svojih sinova. Družina je na svome putu iz prijestolnice Damaska do Medine mu putovala ni previše sporo da bi zakasnila, ni previše žurno da bi se prije obreda hađa iscrpila tako da se gdje god bi je razapinjali šatore, prostirali prostirku i organizirali kružoke, na kojima se pored zikra moglo čuti kako lijepi predavanja, tako i odgovora na brojna vjerska pitanja, što je klijenilo pažnju slušalaca i krijepilo njihove žedne duše za znanjem, mudrošću i lijepim savjetima. Čim je stigao u Medinu mu neberu, halifa se uputio prema Harmi šerifu, nazvao selam Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselam, koji je u njemu počivao i sav ozaren srećom što mu se još jednom ispunila želja da posjeti Revdul Mutaheru, osjetivši kao nikada dotada sreće uživanje, stao da klanja. Zato je odlučio da u gradu Allahova poslanika, salallahu ve veselem, ostane što je moguće duše. Najviše što ga se u Bendini mu neveri dojmilo, bili su brojni kružoci u džami Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, na kojima su održavana predavanje iz raznih vjerskih disciplina. Kružoke su vodili i u njima, poput sjajnih zvijezda na nebeskom svodu, blistali nadaleko čuveni alimi iz reda najstarijih među generacijom tabijina, tako da je jedan kružok vodio Urve ibn Ezubeir, drugi Sejid ibn El Musejeb, treći Abdullah ibn Utbe i tako dalje. Jednoga dana halifa nije po svome običaju prilegao poslije podne da se malo odmori i odspava, pa je pozvao svoje sluge, Mejseru, i naredio mu da ode do džamije Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem i pozove nekog od tamošnjih halima da dođe i posavjetuje halifu. Mejsere se uputio prema džami Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem i tamo zatekao samo jedan kružok koji je vodio šejih sa svojih 60 i nekoliko godina starosti. Šejih je, kako to i priliče Alimu njegova kova, bio susretljiv i dostojanstven. Mejsere je stao nedaleko od kružoka i prstom dao znak šejihu da mu treba nešto reći, ali se šejih na njega nije obazirao, niti mu pridavao pažnju. Potom mu je Mejsere prišao i upitao ga. Zar nisi vidio da sam ti dao znak da te trebam nešto pitati? Nisam. Reci što ti treba, upitao me. Vladar pravovjernih se probudio i rekao mi, idi i vidi ima li u džami iko od mojih pripovjedača, pa mi ga dovedi. Ali ja nisam njegov pripovjedač, rekao je šejih. Znam, ali on hoće nekoga komu zna pripovjedati, odgovorio je Mejsere. Kada nekome nešto treba, on sam po to dođe, rekao je šejih i dodao. Ako hoće, neka dođe. U džamiji evo ima dovoljno mjesta i za njega, jer onaj ko hoće čuti predavanje, na njega mora doći, a ne da njemu predavanje dolazi na noge. Na to se sluga vratio nazad i rekao halife. U džamiji sam zatekao samo jednog šejha kome sam dao znak da ustane, pa nije htio ustati. Zatim sam mu prišao i rekao, vladar pravovjernih se upravo probudio i rekao mi da odem do džamije i vidim ima li tamo ko od njegovih pripovjedača, pa da ga pozovem da mu dođe. Kada sam mu to rekao, on mi je mirno i odlučno odgovorio da on nije tvoj pripovjedač, dodavši da u džamiji ima dovoljno mjesta i za tebe, pa da ako hoćeš možeš i ti doći. Na to je Abdul Malik i Mervan zdahnuo, skočio na noge i počeo hodati po kući ponavljajući. Mora da je to bio Sejid ibn El Musejib, da mu Bog do nisi ništa ni govorio. Pošto je napustio prisutne i negdje u kući nestao, najmlađi Abdul Melikov sin se okrenuo prema svojem starijem bratu i upitao – Ko je taj čovjek koji se nije htio odazvati vladaru pravovjernih i doći da sa njim u njegovu društvu popriča? Ko je taj čovjek koji se drznuo ne poslušati vladara kome se sav svijet povinovao i pred čijom su moći poklekli čak i bizantijski carevi? To je onaj isti čovjek čiju je kćerku vladar pravovjernih zaprosio za tvoga brata Elvelida, pa mu je nije dao. Odgovorio mu je stariji brat nije dao da se njome oženi El Velid ibn Abdul Malik? Čudeći se upitao je mlađi brat i dodao. Zar je mislio da joj može naći boljeg i uglednijeg muža od prijestolonasljednika vladara pravovjernih i budućeg halife svih muslimana? Stari brat je ovo šutio i ništa mu nije htio odgovoriti. Pa je mlađi brat ponovo pitao. Dobro, ako svoju kćerku nije htio udati za prijestolo nasljednika vladara pravovjernih, ili joj onda našao nekog drugog kojoj bolje dolikuje? Ili joj je, kao što sam čuo da neki čine, zabranjivao da se uda sve dok od nje nije odbio prosce i kao neudavaču je zatvorio u kuću? Pravo da ti kažem, ne znam ništa što se poslije sa njom desilo, odgovorio je stariji brat. Zato se jedan od prisutnih Medinjana, koji je od početka slušao njihov razgovor, okrenuo prema njima i upitao. Ako bi mladi princ dozvolio, ja bih mu mogao sve detaljno ispričati šta je sa njom poslije bilo. Udala se za jednog mladog čovjeka iz moje mahale po imenu Ebu Veda. On je prvi komšija i naše kuće su jedna do druge. Duga je priča o tome kako se njome oženio, ali je potpuno istinita jer sam ju lično od njega čuo. Dobro, onda nam je ispričaj, rekla su dva brata. Na to im je čovjek iz početka počeo kazivati kako je bilo. Ebu da mi je o tome ovako ispričao. Kao što znaš, u želji da što više naučim, nisam se odvajao od džamije Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, i kružoka koji je vodio Sejid ibn El Musejeb, gdje sam se kao i ostali ramenima gurao da nađe mjesta. Jednom prilikom sam nekoliko dana uzastopno izostao sa šejhova predavanja, zbog čega se zabrinuo da nisam bolestan ili da mi se šta nije desilo, pa se o meni počeo raspitivati, ali mu niko od prisutnih nije znao o meni ništa reći. Kada sam se poslije nekoliko dana odsustva ponovo vratio na njegova predavanja, toplo me pozdravio i upitao. Ebu Veda, šta je to sa tobom bilo, pa ovih dana nisi dolazio? Umrla mi je žena, pa sam se oko toga bio zabavio, odgovorio sam. Ebu Veda, zašto nam nisi došao i kazao, pa da i mi dođemo na njenu dženazu i da ti ako ti je što trebalo pri ruci budemo i pomognemo, upitao je šejih, pa sam mu rekao, hvala ti, Allah te nagradio. Kada sam htio ustati i krenuti, šejh mi je dao znak da još malo ostanem, pa me, kada su svi izašli, nas dvojica nasam ostali, upitao. Ebu Veda, misliš li se ponovo ženiti? Pa sam mu rekao, Allah ti se smilovao. Ako bi mi svoju kćerku dao, kada i sam znaš da sam krpeći dan sa danom, kao roče odrastao i da ni sada u džepu nema više od dva ili tri dirhema. Na to je šejh rekao, ja ću ti dati svoju kćerku. Pa mi se od iznenađenja jezik spetljao, da sam mu jedva uspio reći, zar da mi ti za ženu daš svoju čerku, nakon svega što o meni znaš? Jeste, odgovorio je i dodao, ja ću ti svoju čerku dati za ženu, zašto ne? Jer mi ne odbijamo oženiti onoga ko nam tim poslom dođe, ukoliko smo sa njegovom vjerom i vladanjem zadovoljni, a mi smo sa tvojom vjerom i vladanjem zadovoljni. Zatim se šejih okrenuo, razgledao po džami i koga god je u blizini vidio pozvao da dođe, pa je kada su se oko njega okupili sjeo. Zahvalio Allahu, izgovorio riječi mira i blagoslova za Allahu, a poslanika sallallahu alaihi veselem i potom svoju kćer vjenčao za mene, odredivši joj za mehr samo dva dirhema. Poslije toga sam sav zbunjen i ne znajući šta od radosti da kaže na sve ovo, ustao sam i otišao pravo kući. Taj dan sam postio, pa sam i na post zaboravio, sam sebi govoreći. Teško tebi, da šta sa sobom uradi. Kod koga ćeš sada zadužiti se i koga ćeš naći da ti za ženitbu novac posudi? Tako sam razmišljao sve dok nisam čuo ezan zahšam, pa sam klanjao farze i sjeo iftariti hljeba i ulja. Tek što sam bio založio zalogaj dva, čuo sam da neko kuca na vrata, pa sam ustavio pitao ko je. Sejd, čuo sam glas s onu stranu vrata, pa su mi tako mi Allaha kroz misli prošli svi koje sam sa tim imenom znao, osim Sejda ibn el Musejeba, jer kako bih na njega mogao i pomisliti kada već 40 godina nije viđen osim na putu od kuće do džamije i nazad. Kada sam otvorio vrata, iznenadio sam se kada sam pred sobom ugledao imama Sejda ibn el Musejeba. Odmah sam pomislio da se nešto desilo i da se predomislio da će mi svoju čerku dati za ženu. Ebu Muhammede, rekao sam, Zašto si se ti mučio i što nisi nekoga poslao po mene pa da ja dođem ako sam ti šta trebao? Ne, preče je bilo da ja danas tebi dođem, odgovorio je, pa sam mu rekao. Bujrum, hajde uđi. Ne, neću ulaziti, odgovorio je, nego sam ti došao jednim drugim poslom. Kakvim poslom Allah ti se smilovao, upitao sam, pa mi je rekao. Moja kćerka je od danas ko Allahu vjerozakonu postala tvoja žena Znam da te nema ko utješiti ni u samoći razgovoriti, zato mi nije bilo drago da ti zanoćiš na jednom, a tvoja žena na drugom mjestu, pa sam ti ju doveo sa sobom. Teško meni, zar si mi je baš ti doveo? Upitao sam, pa mi je odgovorio. Kao što vidiš, jesam. to sam malo bolje pogledao i vidio da po strani onako vitka i visoka stoji njegova čjerka prema kojoj se okrenuo i rekao kćeri, uđi s bismilnom i Allahovim blagoslovom u kuću svoga muža. I tek što je htjela zakoračiti ostida se spetljala, pa joj je zapela haljina i umalo nije pala na zemlju. Pošto je ušla, ja sam se pred njom, ne znajući šta da kažem, zbunio i spetljao, pa sam uzeo zdjelu sa hljebom i uljem i prije nje počeo jesti, namjerno zaklanjujući svjetlo od čiraka da ne bi vidjela šta je uzdjela. Zatim sam se popeo na terasu i pozvao komšije da dođu kod mene, pa su me, kako je ko dolazio jedan po jedan, počeli pitati. Šta to ima kod tebe novo? Oženio sam se, odgovorio sam. Danas me je u džamiji Sejid ibn El Musejeb vjenčao sa svojom kćerkom i malo prije mi je lično on doveo kući. Dođite pa je malo zabavite, razgovorite dok ja ne odem po majku koja, kao što znate, stanuje daleko odavde teško tebi znaš li ti šta pričaš? Upitala je jedna starica. Zar tebe da oženi Sejid ibn El Musejeb svojom čerkom i da ti on lično tvoje kući na noge dovede? Je li moguće da je tebi učinio ono što je odbio učiniti halifinu sinu, El Velidu ibn Al-Bdul Meliku? Jeste, učinio je to, odgovorio sam. Ako ne vjerujete, dođite da vam je pokažem. Eno je u mojoj sobi, pa se sami uvjerite i vidite. Potom su komšije, gotovo mi nevjerujući da govorim istinu. Ušle u kuću pa su je, kada su je ugledali, počeli razgovarati, jedan po jedan joj čestitati i dobrodošlicu izražavati. Ubrzo je došla i moja majka, pa se, kada ju je ugledala, okrenula prema meni i rekla Naljutit ću se na tebe i neće ti u lice više nikada pogledati, ako je ne pustiš meni, da ti je za svadbu spremim i predam u ruke, onako kako priliči plemenitim ženama. Na to sam joj rekao, neka bude kako ti kažeš, pa ju je uzela i odvela kod sebe na tri dana. Onda mi ju dovela i predala u ruke, ne samo kao najljepšu od svih žena u cijeloj Medini, nego i kao najučevniju u Allahovoj knjizi, najupućeniju u prenošenju hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem i najposlušniju prema svome mužu. Nakon toga sam nekoliko dana proveo sam sa njom, pa sam kada sam vidio da niko nje ne dolazi, ni otac, ni bilo ko drugi, od rodbine otišao na šejhovo predavanje u džamiju. Tamo sam mu nazvao selam, pa mi je na selam odgovorio, više ni riječ nije progovorio, sve dok se ljudi nisu razišli i nas dvojica nas samo ostali. Tek tada me je upitao, Ebu Veda, kako ti je žena? Onako kako je drago, prijatelju, a mrsko neprijatelju odgovorio sam, pa je rekao, hvala Allahu. Kada sam se vratio kući, saznao sam da nam je poslao pozamašnu sumu novca da nam se nađe pri ruci u slučaju potrebe. Saslušavši pažljivo ovu priču do kraja, Abdul Melikov sin je rekao, Bože dragi, i li čovjeka. Na tomu je spomenuti Medinjanin koji mu ju je ispričao, rekao Prinče, a šta je to u svemu ovome čudno? Je li to što je ovaj svijet uzeo kao jahalicu koja će ga dovesti do onoga svijeta, ili to što je za sebe i svoju čeljad za onaj vječni život žrtvovao ovaj prolazni? Tako mi Allaha, svoju kćer nije htio udati za sina vladara pravovjernih, ne zato što je mislio da joj nije dorastao, nego zato što se bojao da ne bi podlegla iskušenjima ovoga svijeta. Zato je jednom svome prijatelju koji mu je prigovorio Odbijaš vladara pravovjernih da tvoju kćerku isprosi za svoga sina, daješ ju za ženu čovjeku iz običnog naroda, odgovorio. Moja kćerka je emanet koji mi je visio u vratu, pa sam morao gledati kako ću ga sačuvati. Kako to misliš, upitao je ovaj, pa mu je rekao. Šta misliš da je otišla u Emevijske dvore, oblačila se u svilu i kadifu, ležala na periju i pamuku, kud god se makla udarala na luksus i izobilje, sa svih strana je dvorile sluge i sluškinje, robovi i robinje i povr svega bila halifina žena, šta bi tada bilo sa njene vjere? Na to je jedan od prisutnih šamljana rekao. Izgleda da vaš prijatelj spada u posebnu vrstu ljudi. Pa mu je spomenuti Medinjanin odgovorio. Tako mi Allaha nisi daleko od istine, jer on je čovjek koji dane provodi u postu, a noći u ibadetu. Osim toga, blizu 40 puta je obavio hađ i gotovo 40 godina u džami Allahu poslanika sallallahu alaihi veselem nije zakasnio na prvi takbiru namazu cijelo ovo vrijeme ne pamti da je na namazu vidio potiljak drugog čovjeka, jer je uvijek bio u prvome safu. Mogao se oženiti kojom god je Kurejši kom zaželio, ali nije htio, već se zadovoljio sa Ebu kćerkom čerkom, koja mu je zbog bliskosti njenog oca Allahu u poslaniku, Allahu alaihi veselem, bila draža nego sve ostale žene. A kako i ne bi, kada je od njenog oca čuo toliko hadisa i u njemu razvio toliku ljubav prema njihovom prenošenju, da je od svoga ranog djetinstva počeo tragati za znanjem i da je na tome putu bio jedan od rijetkih sretnika koji je imao priliku da mu majke pravovjernih poslanikove sallallahu alaihi veselem supruge budu učitelji koji mnogi poznati ashabi poput Zejda ibn Sabita, Abdullaha ibn Abbasa, Abdullaha ibn Omera, zatim Osmana, Alije, Suhejba i mnogih drugih od kojih je poprimio lijepe osobine i čestitost u vladanju. I konačno, cijel svoj život, poput parole, ponavljao je jednu misao. Ništa roba ne može uzdići kao pokornost prema Allahu. Niti ga šta može poniziti kao nepokornost prema Allahu.